Pet a tout a dehe da zehet A bant A mo pet an mamm mo pan ben oa l'air. To ke po an ben gant tamm ban e bihin Diaou non ke po n'alkol goudoar Bon, pet a tout euh. ne. O ban te vo madin. Bet a ban e leiz gantan Ia, leiz a suk ma flech. Pet a tout a dehe da zehet A bant e bi? Mo kat pet mo po ben oa l'air. ket pou an ben gant un tamm ban e bien? Gheo, non ke pod n alkool goudoar es? Bon, petra to neuze. O ban e te vo madin? Beto ur ban e lez gantan? Ja, lez a suk ma plich.